Jā, nu, esam klāt. Uh, turpinām, turpinām, turpinām iesākt to labi iesākt to ciklu par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Un šodien mēs uztaisīsim tādu nelielu apkopojumu, noslēgsim eh, mūsu pārdomas par Danielu. Un cik forši Brālīt, ka tev puika arī Dānijas ir. <laughs> jā, tas ir tad, eh, tie raidījumi ir īpašāk uzreiz, vai ne? Nu jā, nu jā, nu mēs arī, kad uh, gaidījām savu bērniņu, tad man arī vārds bija Dānijas un, un, un piedzīma meita, un tagad man ir Daniela Magdalēna, tā kad, yes, zin tāds, jā, kaut kas ir tajā visā. Es ticu, dārgie klausītāji, tie vīri, kuriem ir bērni un kuriem nesen šie bērni, kā sacīt, ir piedzimuši, kad, kad jūs saprotat mūsu jūsmu ar lauri, kā, kā tas viss ir. Un, un, nu, jā. Nu, lūk, tāpat arī māsīņas. Jā. Nu, kur tu bez māsām, bez, bez mamām vai ne? Nu, nebūtu tas rezultāts. <laughs> Slavu Dievam. Jā, nu, lūk, atgriežoties pie tēmas, paturpināsim šodien un apkoposim kādas domas par Danielu. Uh, Bet, lai šis te viss apkopotos un patiešām nestu augļus, mēs savus sirsnīs sagatavosim lūgšanā. Un Lauri, vādi mūsu lūgšanā. Lūksim Dievu! Paldies, Tev, Kungs, Kristu, ka uh, Tu esi mūsu sargājis, ka Tu esi mūs uh, vadījis līdz šim mirklim. Paldies, ka uh, Tu esi klātesošs mūsu dzīvēs, ik katrā dzīvē, ka Tu esi ieinteresēts. Patiesi dod arī šo mirkli īpaši, kad uh, būsim tagad uh, kopā ka tu runā uz mūsu sirdīm, tu aizskartās, tu lieto mūs un uh, tu ļauj kļūt vairāk tev līdzīgākam, atklājies caur to, ko runāsim un domāsim par Danielu, lai tas ir īpaši priekš mums, mūsu sirds mainoši un uh, patiesi mēs varam būt vairāk tev līdzīgi un vairāk nest svētības. Lai tavs prāts notiek, kungs Kristu. Āmen! Jā, amen un amen. Atgādā, atgādināšu, darbie radio klausītāji, mm, visa cikla pamata dievu vārdu. Un tas ir ļoti būtiski, kad mēs teiksim, no šīs te perspektīvas, vai no šī skatu punkta, gan raugāmies. Nu, šobrīd mēs skatāmies uz Danielu, uz viņa dzīvi, uz to, ko Dieva vārds par to atklāja. Bet tajā pašā laikā pirms tam mēs skatījāmies uz Dāvidu, ja, mēs skatījāmies vēl uz kādiem vīriem, un šis Dieva vārds parāda nu, debesu tēva sirdi. Un tas ir otrā laika grāmatā, tātad 16. nodaļas, 9. pāns, kur mēs lasām šādus vārdus jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Āmen! Un, um, par cik tā ir otrā laika grāmata, tad nedomāsim, ka tas ir domāts tikai tajos laikos un vecajā derībā, un tas tad arī kaut kad ir izskanējis un beidzies. Nē, um, mēs zinām pēc Dieva vārda, ka Dievs ir nemainīgs. Ja? Un tāpēc, ka Viņš ir Dievs. Ja? Un, um, Tāpēc arī šeit mēs varam ieraudzīt to, ka tā kunga acis pārskata visu zemi. Ja? Viņš ir ārpus laika, <laughs> viņš turpina skatīties, turpina uh, uzmeklēt cilvēkus, ja? kas kā šeit ir teikts, ka uh, tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Ja, tā tad um, tie nebūs visi, diemžēl, lai arī kā tas ir gribētos debes tēvam, ka visi meklētu, uzmeklētu un turētos pie viņa. Ja? Bet šeit ir šis interesantais eh, nu, tāds, tāds, tāds, tāds faktoriņš, ja tā varētu viņu saukt. Ja? Ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. turas ja? Ehm, kāds var teikt, jā, es kopš dzimšanas esmu baznīcā, man ir jā, kristīga, kristīta ģimene. Uh, Ja, un, un, un es zinu savu vietu, gan fizisko, gan garīgo draudzē. Ja, e, bet ir jautājums, vai tu patiešām pie dieva turies, vai tu turies pie tradīcijas, vai tu turies pie baznīcas kā ēkas, vai tu turies vēl kaut kā, kaut kur, kaut kas, vai tas, pie kā tu turies, ir dievs. Jo var kaut kas dzīvē sagadīties, ka tu vairs netiec uz to baznīcu, kad tur uztaisīs remontu un tavs mīļotais krēsls vairs neeksistē, un tur ir nolikts cits krēsls vai solis. Ja? Un pēkšņi visi, kas būs pieķērušies kaut kādām lietām vai emocijām, ja, nu, tas cilvēks Viņš ir diskomfortā, un viņš nevar saprast, viņa dzīve bez mazā ir sajukusi. Ja? Bet tas cilvēks, kas turās pie dieva, ja, tad šeit ir rakstīts, kas ar savu skaidro sirdi. Tātad paskaidrojums pie Dieva var turēties ar skaidru sirdi. Un kā tad mēs iegūstam šo skaidro sirdi, kad mēs savu sirsniņā dodam Jēzum Kristum kā savam kungam, kā savam pestītājam, kā savam glābējam, kad mēs dzirdam, ko viņš saka, ka mēs paklausām atkal viņam, ka mēs ejam kopā ar viņu. Un šodienas šis apkopojums par Danielu tieši tāds arī būs, kad mēs Mēs ar Lauru vairāk gribam parunāt par Daniela attiecībām, varētu teikt, par Daniela uh, lūkšanu dzīvi. Jā, mēs jau esam pieskārušies šīm lietām, kad uh, bija kādas situācijas Daniela dzīvē, kad viņš gāja, Dievu lūdza, viņš saņēma atbildes. Uh, Uh, jā un āmen. Um, un tāpēc pagājušā raidījumā man bija arī kaut kur šis jautājums, kāpēc Daniels? Ja? Kāpēc Daniels to saņēma, bet man nav varbūt tās? Varbūt, uh, ar ko tad viņš ir īpašāks? Ar ko tad uh, tur atkal kāds cits vīrs ir īpašāks? Ja? Uh, bet tā tad šīs divas lietas. Ja? Dievs stiprina tos, kuram ir skaidrā sirds, un kurš ar to skaidro sirdsniņu iet pie viņa. Un mēs uh, zinām, to, ka eh, Daniels viņam bija šī skaidrā sirds, lai arī kā. Uh, šīs, te, nu, es pat teiktu tā, Lauri, kad eh, mēs varam šobrīd jau apkopot, kad ir uh, ne tikai viens ķēniņš, nebukanecars, ja, bet mēs zinām no vēstures, ka viņš kalpoja četriem valdniekiem, jeb uh, tās bija pat, teiksim tā, četras nu, impērijas, ko Daniels piedzīvoja savā dzīvē. Un ko tas man liek atkal domāt, kad eh, nu, tie imperatori, tie valdnieki, tie pietuvinātie, kas nu, tajā brīdī likās, ka nu, augstāka, varenāka cilvēka nav par to dzīvē, ja, tad Daniels bija tam liecinieks. Viens atnāca, otrs viņu nomainīja, otrs nomainīja, trešais šito apmainīja. Ja, un arī šeit pat uh, Daniels savā tajā lūkšanā saka, ka Dievs ir tas, kurš visu redz un ieliek, un noņem un pārmaina. Un tāpēc, draugi, atkal ir tā, ka, ja mēs skatāmies šobrīd uz kādām lietām, kas pasaulē notiek, tad ziniet, ka Dievs vienā brīdī visu var izmainīt. Ka kāds cilvēks, ja viņš ir iedomājies, ka, nu, kā cilvēks saka, pasaules naba, ja, uh, ka tu esi pasaules nama, tad uh, varbūt rītā tu vairs neesi šī pasaules naba un būs kāds cits cilvēks. Tāpēc ir tik svarīgi saprast, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Lauri, tev arī kādas lietas ir? Jā, man liekas, um, ir tik uh, brīnišķīgi iepazīst šos um, vīrus un man liekas iedrošinoši priekš mums, ka jā, Eh, vecā derība, jā, īpaši Dievs ir izvēlējies, jā, kāpēc viņiem un kāpēc ne man un visi šie jautājumi, bet tajā pašā laikā šiem visiem vīriem ir tieši tādas pašas cilvēcīgas eh, lietas notiek viņu dzīvēs, kā notiek mūsu dzīvēs. Viņi izdzīvo tādu pašu dzīvi, kādu izdzīvojam mēs, un domājot par Danielu un par to, uh, par viņu izaicinājumiem un grūtībām, tad viņam viņu ir tikpat daudz, ja ne daudz vairāk nekā vīri šodien mūsu dzīvēs. Un tā ir tā labā ziņa, ka tā kā toreiz Dievs īpaši runā ar Danielu, tieši tāpat ar Kristu šodien viņš runā ar tevi, viņš runā ar mani, un jā, tajā brīdī Daniels ir īpašāks, bet tajā pašā laikā dzīve viņam ir tāda pati kā mums – Viņš piedzīvo tieši to pašu, ka viņam gribās ēst, viņam gribās padzerties, viņam nāk kārdinājumi, viņam nāk grūtības. Viņš izdzīvo visu to pašu. Tādējādi dieva skatu punktā tu esi tikpat īpašs, cik Daniels. Un man liekas, ka tā ir tā lieta, kas jāierauga, ka Daniels ir vienkāršs, viņš nav paaugstinājies, viņš nav nu, kaut kāds tur, es ar kaut kādu kārtu tur nerunāšu vai kaut ko, bet viņš ir ar to, to ko tu pieminēji, ar to sirds stāvokli, ar to uh, sirdi kalpot un palīdzēt un iet. Jā, Dievs viņam atklāja tur par sapņiem un vīzijām, visām pārējām lietām, bet to, ko viņš ir sapratis, ka viņam ir jābūt Dievu tūmā. Un caur lūkšanu viņš to īpaši piedzīvo, un tādēļ tai lūkšanai ir tik svarīgi pievērst uzmanību, jo uh, Daniels saprot to, kas mums kā vīri arī ir jāsaprot, ka mums ir mūsu daļa lūgt, bet pārdabīgo daļu pieliek Dievs. Un tas ir tas, ka mums jāsaprot, kur mums ir jāmeklē tā izeja tad, kad mums ir tas tās ērkšķu krūms priekšā un kā viņam izlīst cauri, lai maksimāli maz uzplēstos. Ka mums būtu instinktu līmenī, ka tas pirmais jāiet ir pie Dieva. Un tad tas nākamais, ko mēs brīnišķīgi varam uh, no Daniela mācīties un ko mēs varēsim šodien papētīt, tos veidus, kā viņš nāk, kā viņš Dievu meklē, kā viņš ar viņu sazinās, kā viņš to visu veido, un caur to Dievs ieraug, ka tā sirds viņam ir tik kalpa pilna un tik pareizi nostādīt, jeb to, ko tu esi minējis citos raidījumos par to, kas tagad jaunā derībā ir Kristus prāts, tad, mm -hmm. kad tad, ja tas sirds attieksme ir pareizi, tad tas arī nes svētības, un Dievs ir gatavs tevi un man lietot kā sev uh, lietojamu instrumentu tajās lietās un situācijās, kur mēs esam. Un uh, tā, man liekas, ir ļoti tāda liela lieta, ko no Daniela var mācīties. Vienkāršība, kur parādās sadzīviskās situācijas par viņu izaicinājumiem, kur viņš nāk Dievu priekšā un viņš saka, Dievs palīdz mani kur viņš nezina tos risinājumus. Viņam arī nav tā, ka viņam ir uh, Dievs saka, nu, klausies, es tevi esmu izredzējis, un tu tagad es tev iedošu sarakstu, kā tev rīkoties šī un tādā situācijā. Nu, tā nav. Jep. Mūsu dzīves ir tieši tādas pašas, kad Dievs saka, šodien ir tavējā, par rītdienu un vakardienu par to nedomā. Tā pati par sevi zudīsies, kā Bībelē rakstīts, vai ne? Ja. Un man liekas, tur mums jābūt vīri ir tik ļoti um, uzmanīgiem, lai mēs neiekrītam tajā vēlna apmānā, nu ko tad es varu? Kas tad man ir dots? Ko tad es ar savu dzīvi, cik tad man ir, ko tad es varu ietekmēt? Tu reāli var ietekmēt tieši tikpat daudz, cik Daniels. Tu vari ietekmēt sev apkārtējā vidē, kur tu esi. Ar to ietekmi tu vari būt tieši tikpat daudz pie saviem bērniem, pie savas ģimenes, pie savas sieviņas, pie vecvecākiem, pie vecākiem, pie brāļām, māsiem, māsām, pie uh, darba kolēģiem. Un man liekas, ka tā ir lieta, kur tas sākums ir, man liekas, ka tas, ko Dāvids norāda, ir tā lūkšana. Un tāpēc tai lūkšanai ir tik liela nozīme, kura mums jābūt uzmanīgiem, kad uh, mēs viņai nu tā pavirši nepaskrienam garām, Jo patiesībā, jo vairāk tu attiecības veido, jo vairāk viņu pazīst, jo vairāk tu viņu pazīst, jo vairāk tu vari būt ar viņu kopā, un tā ir tā lūkšana, ir tas tas brīnišķīgais mirklis, kurā tu esi tajā kopējās attiecībās ar viņu, un uh, kur tu vari izjust to dievu tūmu, kur tu vari to baudīt, kur tu vari ar viņu sarunāties, kur tur nav nekādas īpašas formas un sistēmas, kā tu to dari, bet tā ir tava sirds attieksme, kā tu meklē, un, un ja tev ir grūtība to meklēt, tad tu vari lūgt, Dievs dod man alks vairāk tev meklēt un vairāk tevi lūgt, un, un ietenīt dziļumā un baudīt to, un, un man liekas, kad Tas ir tik brīnišķīgi, ja mēs to saprotam, ka nevis mēs mēģinām visu savu arsenālu un tad pie Dieva lūkšanā, bet ka mēs mēģinām, jā, šeit Dievs vajag tevi. Nevis man šeit manā spēkā jācīnās, un, un uh, es jau kādos, man liekas, no iepriekšējiem raidījumiem esmu stāstījis, ka mums bija vienreiz jābrauc uz draudzu, man bija sveidienā jāsludina, un uh, piekdienas rītā es aizbraucu pakaļ uh, dēlam Markam uz, uz bērndārs, un viņš ir 39 un viņu aizved mājās, viņam dod zāles un nekāda iespēja nav un, un liekas, nu, no nu, kā būs svētdien ar draudz, bet Dievs, tu esi uzticams, tas ir tavs nams, tā ir tava draudze. Tu esi ielicis vārdu, ko man runā, Dievs, kāds ir izcinājums un, un mēs ar sieviņu metamies ceļos, liekam rokas virsū markam un sakam, Dievs, tu vari dziedināt, tu esi ārs, tu vari izdarīt to pārbīvo daļu, ko es nevaru izdarīt neko. Man ir pieejams, manas zāles tik tik daktari ir uztaisījuši, bet man vairāk nav pieejams. Bet pārdabīgā daļa tev ir iespējams to visu mainīt. Un Marks no rīta piecējās un 366. Un mēs aizbraucam un brīnišķīgs dievkalpums ar brīnišķīgu kalpošanu. Un ar ko ir sākums? Ar lūkšanu. Un tas ir tas mirklis, kad Dievs es ielieku tavās rokās, nevis es no tevis pieprasu, tu tagad nāc un tu tagad pēc 5 minūtes atrisini. Bet Dievs es ielieku tavās rokās un tavs risinājums, ko tu, risk, ko tu iedos, tas ir labākais, kas priekš manis ir. Un man liekas, ka tur tas sirds stāvoklis ļoti būtiski mums mainās, ka mēs nevis esam pieprasoši, Mm. Bet mēs esam spējīgi novērtēt tās svētības, ka mums, kas mums ir, un par to, ka mēs vispār varam būt pateicīgi, ka mēs varam būt šī lūkšanā un mums ir ko lūgt to palīgu. Un, un tā ir būtiska izmaiņa. Un, un eh, Daniela grāmatā es to redzu šīs te mācības, kuras var mācīties. Un tas ir tas, man liekas, cik skaisti, ka tie, kas mēs esam ticīgi, kad uh, tas ir tas, ka tad, kad es biju ticības sākumā, man teica, svētais gars – starp rindiņām Bībelē kaut ko māca. Un man likās, kā to starp rindiņu var izlasīt. Un tagad, jau, nu, un tagad lasot Bībeles, jau vairāk ieraugu to, kur, kur tu lasi to tekstu un, un tu redzi to, nu, to domu apakšā, ko Dievs tev grib iemācīt un ko viņš tev īpaši atklāja. Un kur tu no tā, o, bet šis ir kaut kas jauns priekš manis. Ka nevis man jānāk ir ar sarakstu un, un, un jāsaka, man vajag šo un to un vēl kaut ko. Bet patiesībā man jānāk no pavisam citas puses, un mana sirds ir tā, kas ir patiesībā nepareiza uzstādījumā, un es pēc tam brīnos, kur ir mans dievs, kurš ar mani nerunā. Bet kā viņš draudziņā ar tevi var runāt, ja tu esi augstprātīgs un tu nāc viņam sarakstu nodod? Kur citā vietā Bībelē ir teicis, ka pirms uh, krišanas nāk augstprātība. Viņš jau, viņš jau tev ar atbildēm nedos to, lai tu krīt vēl dziļāk. Viņš ar atbildēm grib dot svētību gan tev, gan celt tevi, gan tos, kas ir apkārt. Un ja tur kaut kas tajā vidē nav, ja tur ir kaut kas bīstams, visticamāk, ka Dievs tajā brīdī nestrādās vai arī būs pavisam kaut kāds cits veids, kā viņš uz tevi runās, lai tie apstākļi mainītos. Jā, jā. Un, uh, kad mēs gatavojamies raidījumam, patīk mūsu mm, diskusija arī, ka mēs runājām par šo tēmu, ka um, tas, ko mēs redzam pie Daniela, ka viņš nenāk pie Dieva mm, nu, ar šo sarakstu, zini, zini Dievs, visvarenais, nu, te, te, te ir ķēze, jā, <laughs> mums te vajadzētu kaut ko. Bet, eh, bet eh, ka mēs nonākam pie vienas šīs atziņas, kā sajiet kopā, kā tu saki, šīs te, eh, starp rindiņas, jā, nu, svētais gars ir autors. Un tāpēc arī viņš iedod šo savu domu, un mēs varbūt kaut ko starp rindiņām un rindiņās vairāk ieraugam. Tātad, ja mēs atgriežamies pie uh, ja, Pāvila vēstules, kuras kādreiz minēju un citēju, ja, kad, kur Pāvils saka, bet mums ir Kristus prāts, ja, tāds vaidītā prāts. Nu, tagad, kā mēs to ieraugam pie Daniela, tāpēc, ka viņam ir šī tīrā sirds, viņš ir uzticējies pilnībā Dievam, uh, Un kāds varbūt tās teiks, jā, viņam nebija variantu. Viņš bija paņemts gulstā, aizvests projām, ģimenes viņam nebija, rada viņam nebija telefons, ar ko sazvanīties, nebija internets, nevarēja sazināties. Nu, un, da, da, da, da. Pat balots nebija, ja, kas aiznesa ziņu uz mājām, lai pateiktu, ka viņš ir dzīves un tā tālāk, un viņa dzīve izmainījās pa 180 grādiem. Ja. Bet jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā, eh, lai kādi būtu šie viņa apstākļi, tāpēc, ka viņam bija jau attiecības ar Dievu, Tāpēc šie apstākļi, varētu teikt, tā, nāca viņam par labu. Un to mēs arī šo te mēs varam lasīt Pāvila vēstulē romiešiem. Visi, kas mīl Dievu un viņam uzticās, uz viņu paļaujas, tad visas lietas viņiem nāk par labu. Un te nu ir tās starprindiņas, ja, ko mēs ieraugam. Un tagad uh, Daniels nenāk tātad pie Dieva ar šo te sarakstu, bet tāpēc, ka viņam jau ir tik tuvas attiecības ar Dievu, ka viņš jau tomēr apmēram nojauš, viņš zina, kā rīkoties, uh, kā pieiet pie Dieva. Viņš ir to iemācījies, viņš to ir izpratis. Ja? Un tāpēc viņš nāk uh, pie Dieva, nu, kā tu saka, Dievam pieņemamā veidā, <laughs> ja tā mēs to varētu noformulēt. Ja? Uh, un, un te, darbie draugi, es gribētu, lai mēs neiekrītam atkal tādā uh, reliģijas slazdā, kad eh, reizēm mm, tas ir tas, par ko Jēzus teica, kad eh, tiem farizējiem un saduķējiem, visiem raksturmācītājiem, ka jūs ar saviem likumiem, jūs ar savu varbūt ģērbšanās stilu, tur vēl kaut ko, vēl kaut ko, jūs esat eh, noslāpējuši dzīvā Dieva vārdu. Tas, ka tu esi tā apģērbies, tevi tāda frizūra vai vēl kaut kas, un tagad tu liecies Dievam neskāpēc pieņemamāks nekā tas, kurš būs varbūt savādāk apģērbies, bet viņš patiešām saka, Dievs, palīdzi man, man tevi vajag. Un tas pienāk tāds saģērbies, nu, Dievs, <laughs> redz, es taču viss kārtībā ar mani, nu tad parunāsimies, jā. Ja? Un Danielā šī te nav vispārībā lieta. Un tas mani ļoti, nu tā arī stiprina paskatīties, kad ir šī uh, brīnišķīgā dievišķā vienkāršība. Ja? Un kad uh, Labi, ja pat Danielam būtu saraksts no šiem 20 punktiem, viņš pienāk pie Dieva un saka, Dievs, 20 punkti. Sakrājušies, sarakstā. Sakrājušies. <laughs> Tie. Šitie man grib iesviest laubedrē, tie man grib vispār tur kaut ko. Šitie tā ķēniņš ir, nu, tā jau viņš ir lāga puisis, bet viņš ir, nu, pats parakstījis, viņš ir iekritis, ja, man, nu, negribās viņu pievilt, bet es tur neko nevaru izdarīt, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Vai tad Dievs to nezina, Dievs jau to zina, jā. Ja. Un, uh, ja mēs esam šajās tuvajās attiecībās ar Dievu, tad, tad var gadīties tā, kā mēs ar tiem runājam. Dievs saka, labi, Daniel, bet eh, pievērsties šiem diviem punktiem. Dievs pagaida, viņi nav sarakstā. Ko? Nu, Dievs saka, nu, bet pievērsties šiem diviem punktiem. Nu, tad jau tu redzēsi, ja? A, kas ir šie divi punkti. Nu, tā kā tu teici, lai pirmā kārtām notikt šī saruna, šī te, vajadzīgī šī te izlīdzināšanās, ja? Tātad sakārtojam šo te numur viens punktiņu numur divi punktiņš, pēc tam būs tālāk. Un es, tu zini, ka man patīk, ka tu kā bērns pie manis nāca un lūdza. Un, un mums notiek šī pielūgs, mums notiek šī komunikācija. Jā, tēvs, es zinu. Nu, tad, labi, kur tev tie 20 punkti? <laughs> Varbūt tās es tā vienkārši šobrīd pasniedzu ja, tās lietas un cenšos nedaudz novienkāršot kaut kā. Bet, uh, visā Daniela dzīvē es redzu to, ka viņa šīs attiecības ar Dievu, jā, viņš apzinās, ka tas ir Dievs visuvarenais, ka tas nav uh, čoms jā, vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. Tagad modernajā pasaulē dažkārt uh, dažās vietās kaut ko tādu dzirdi, ka tu nevari saprast, pagaidu, puiši, kas tā pa draudzi, kā, kādam dievam jūs kalpojat. Jā? Uh, Tas, tas gluži nesaiet ar Bībeli kopā, ja ko jūs darat. Ja? Un tam līdzīgi. Ja? Un atkal citreiz ir tik ļoti liela pārspīlējuma, ka um, nu, atkal traki. Ja? Bet tāpēc man izskatās, ka Daniels tomēr ir atradis to pieeju pie patiesā, vienkāršā, tajā pašā laikā visuvarenā dieva. Tev arī kādas lietas bija par šo? Jā, man liekas, ka um, ir tik svarīgi to, ko tu teici par to, kad Daniels jau zina, kā pareizi pieiet. Bet faktiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viņš ir pavadījis pietiekoši daudz laika kopā, jeb viņš ir bijis dieva tūmā pietiekoši daudz, ka viņš zina, kā rīkoties vai kā darīt. Un, um, man liekas, tas ir tas skaistums, jo tu vairāk esi dieva tūmā, jo tu vairāk var kļūt viņam līdzīgs un būt tādā domāšanas veidā vai tādīs atbildēs vai tādos jautājumos, ko tu dievam uzdod, viņš maina tavu sirdi, kā tu vispār veic to sarunu ar Dievu. Un, uh, uh, man liekas, viens tāds, tāds piemērs, kad um, uh, mēs domājam par to, ko uzdāvināt uh, vecākam dēlam uh, kā dāvanu. Un nāk uh, Ziemassvētku laiks un būtu labi, varbūt kāds dāvans vai kaut kā bērns iepriecināt vai kaut kā. Uh, Un tu vari pieiet šim jautājumam divos veidos, piemēram, Dievam. Te klausies Dievs, es esmu izvēlējies trīs dāvanas, pasak man, kur no trim īstā. Vai arī tu vari pieiet pie tā jautājuma, tā Dievs atklāja man, ko man viņam uzdāvināt. Un tev sirds ir vaļā patiesībā uz jebkuru virzienu, nevis tu ieliec rāmi un tu saki, klausies, es te jau izdomāju, at tev tikai izvēli jāizdara. A, patiesībā Dievs redz pilnīgi savādāk. Mm -hmm. Un man liekas, tik ļoti skaisti bija uh, bija šajos svētkos, ka Dievs man ielika sirdī, ka tas, kas tev ir jāuzdāvina, un es ticu, ka tas ir tāds, ko Dievs māca, viņš māca uzdāvini dēlam randiņu ar sevi. Uzdāvini viņam kopēju laiku, kurā jūs esat kopā. Ne mantas, ne kaut ko, kur tu vari no nu, tā iedevi un pasākums beidzās – bet tu katru dienu velti laiku. No sākuma bija ļoti interesanti, kad uh, Marks norēģēja tētī ar tevi randiņš. <laughs> tētī. <laughs> Ejam, parunāsim, kā visu vīru. <laughs> Ko tu par to domā, ja? Jā, un tad, kad es teicu, tev katru dienu būs uh, laiks ar mani randiņā, kur mēs būsim viens uz viens un mēs darīsim lietas, kas tev patīk, lai arī kas tas būtu. Un interesanti, ja no sākuma viņš tā kā raucīja ja, un teica, nu likās, nu tā reakcija bija tāda, nu, nu ko tu tēti runā, nu kas tas ir? Tad trešajā dienā viņš jau no rīta trinās jau. Tēti, ko mēs šodien darīsim kopā randiņā ar tevi? Un tur es ieraudzīju to Dieva mīlestību, to, to, ko Dievs saka, es vairāk kopā veidu attiecības, es tajā mīlestības laikā kalpotam otram, iepriecinu viņu un, un eh, domā kā priekš otra, un, un, un tas viss, ko mums bija vēl māca. Un tajā pašā laikā, ja es būtu Dievam nosaucis trīs kaut kādas mantas, Dievs patiesībā domāja ceturto, jeb to, ko tu sauci, tu nosauc 20 lietas, tu neesi gatavs 21 dzirdēt. A realitāte ir tā, ko Dievs zina, ka tev vajag 21. Tas 20 tev nevajag. Un tā nesīs svētību, tā nesīs piepildījumu, tā nesīs to, to sajūtu, kurā tu vari, nu, tā kā tajā uh, rīta svaigajā strautā padzerties un dabūt to svaigo elpu, to svaigo vēja pūtienu, kas tev tik ļoti ir vajadzīgs. Bet patiesībā tu viņu nedabūji, jo tu ierobežo Dievu ar to savu attieksmi pret viņu, kā tu runā. Un tas ir tas, kur Dāvids ir ļoti labs piemērs, kur viņam ir izveidojusies jau tā sirds attieksme, kur tu saki, Dievs, ko tu vēlies, lai es šodien daru? Dievs, ko tu gribi, kā lai šī situācijā rīkojas. Nevis tu viņam dod izvēles iespējas, kur tu jau esi iesaidies viņa krēslā un jau lēmis. Bet, kad tu saki, Dievs, to, ko tu esi lēmis, tas ir labs, un tas ir tas, kā tam ir jānotiek. Un tad, ja tu pieeji no tās puses, tad tajā brīdī Dievs arī saka, ah, mīļotais dēls, tavs sirds ir pareizā vietā, es tev varu sākt lietot kā man izmantojam instrumentu, kurā es varu nest svētības caur tevi. Nevis tev sakāps galvā, nevis tu būsi nu, tur varonis un kaut kāds, bet patiesībā es varu darīt ar tevi lielas lietas, jo vairs nav apdraudējums tevī, ka tu paņems kaut kādas laicīgās lietas, kuras tev varēs pieaķēties klāt, kur vēlns mēģinās tevi jebkādā veidā kārdināt. Un tur ir tas skaistums, ka Dievs šādā veidā grib katru lietot. Un tur nevar klausīties to vēlnu apmā, nu ko tad es, nu ko tad es varu, vai ne? Bet patiesībā tu vari. Patiesībā tu vari ļoti daudz, un man liekas, ir tik daudz dzīves piemēri, kur mēs varam uh, kalpot un darīt daudz lietas, kuras nav materiāli ietilpīgas, bet kuras ir vairāk ietilpīgas vai nu ar lūkšanu, vai ar kādiem darbiem, vai ar kaut kādām pavisam citām lietām. Un, uh, Un es teiktu, ka tas, ko mēs redzam Daniela grāmatā, var notikt ar jebkuru mums tieši tāpat šodien, tagad un šeit. Un tur nav ierobežojumu, un mums nevajag teikt, nu, Dievs, es te esmu maziņš, tāpēc es varu maziņas darbiņas. Dievs lieto man, cik vajag. Es būšu uzticams tev tik, cik vajag. Ja tās ir mazas lietas, lai tās ir mazas. Ja tās ir liels lietas, lai tās ir liels lietas, bet lai tas ir tev par godu, lai tas ir tev par celšanu, lai tas ir tev par svētību, lai, lai tava vēsts iet uz priekšu, ne tas, ko es te darbojos savā spēkā, jo tad tam svētības nebūs. Un, un man liekas, tur Daniels ir ļoti vienkāršs, viņš ir ļoti saprotams, viņš nav ļoti, tā kā tu teici, nu, kaut kāds reliģijos vai, vai sarežģītu valodu lietojošs vai jebko, kur tu, kur tu saproti, viņš runā, bet tu nesaproti, ko viņš saka, vai ne? Un tad tev liekas, ko tu runā? Mm. Un tajā pašā laikā, ja tu esi, ja tu esi vienkārši, tad tu ļauj patiesībā Dievam dievam uh, sevi regulēt uz vienu vai otru pusi, tā kā mums bija randiņa laikā, kur es prasīju. Un interesanti, ka Marks pirmā vakarā viņš izvēlējās aizbraukt uz veikalu, nopirkt puzlu, un mēs kopā likām puzli. Pēc tam mēs tur braucām uz basēniem un aktivitātēm, visu kaut ko. Bet tā bija kaut kāda viņa izvēle, kur tu nezini, ko viņš izvēlēsies, un varbūt man kā tētim likās, kas puzli tagad liksim. <laughs> Bet viņš bija tik aizrauts. Un tas ir tas, kur Dievs jau zina, kā tev to sirdi piepildīt, ar ko tu būsi aizrauts, kur varbūt tu jau esi aizpildījis viņu ciet ar savām domām, bet tu saki, un tu neatļauj Dievam vispār vietu, kur viņš var strādāt pie tavas sirds. Un man liekas, Daniels ir, ir brīnišķīgs piemērs ar to, kur viņš ļauj tiem, nu, tiem sapņiem un tām visām pārējām lietām iet uz priekšu, bet tajā pašā laikā viņš ir pilns ar savām grūtībām savā dzīvē. Nu, kur viņš varētu Dievam teikt, Dievs, es esmu noguris un tagad, zin kā, kanāli izslēdz, jo man tagad te jāpasūrojās. Nu, vīri, mhm. kuram no mums nav izaicinājuma? Tieši nu, tā. Parādi kādu vienu tādu. Nu, nu nav tā. Un, un tas, man liekas, ir tas iedrošinājums, kur, kur ļoti spēcīgi Daniels, vismaz mani viņš iedrošina, iet droši uz priekšu un palikt uzticamam, kur Daniels, protams, ir viens no tām laimīgām lozēm, kur tās atbildes nāk diezgan ātri, bet, uh, Bet mēs zinām, vecā derībā ir tādi varoņi, kuriem nu tur iet tā, ka nu, viņam ir ilgi jāgaida, kad Dievs dod atbild, bet tajā pašā laikā tas, ko tu teici, tad, kad Dievs sāk darboties, tās ir milzīgas svētības. Un, un vecā derībā mēs to varam redzēt, jo ilgāk viņš gaida, jo bagātīgas svētības viņam pēc tam nāk tādas pārpilnībā, kur ja viņš būtu pusceļā nolūzis, viņš būtu palicis bez nekā. Un man liekas, ka tur arī mēs nedrīkstam uh, tajā lūkšanā mums jāturpina lūgt, bet mēs nezinām, vai tā lūkšana tiks atbildēta pēc dienas vai pēc desmit gadiem. Bet tas nekādā mērā nedrīkst mūs apstādināt mūsu lūkšanas un mūsu uzticamību lūkšanu tādam uh, laikam un piedzīvojumam, kam iet cauri. Jā, jā, un paldies arī klausītājiem. Es saprotu, mums kaut kas arī klausās un viņš šo te ir iesūtījis. Uh, Eh, un raksta tā, bīstami ir sajaukt dieva iedvesmu ar paša iedomām un plāniem. Amen. Tas ir tieši tas, par ko mēs ar Lauru šobrīd runājam. Ja? Kad ja tu nāc pie dieva ar šiem 20 saviem plāniem, ja? ar šīm 20 savām lietām, tad var gadīties, ka dievam, kā es teicu, priekš tevis ir divas pavisam citas lietas. Ja? Un, un par to ir tas stāsts arī ar Danielu, kad um, viņš ir tik uh, atvērts dieva un tajā pašā laikā. Mm, nu, Viņš, <laughs> kā jau teicu, Dievs tik ļoti viņam uzticās, ka viņš eh, viņam pieļauj dzīvē visādas šādas lietas, ja, kad nu, nu, gan šī laubedra, ja, mm, Daniela 6. nodaļa, tur varat palasīt vēl pēc tam uz priekšu, eh, kā, kādas lietas, kad eh, tur Es neredzu tajā, ka eh, Daniels būtu kaut ko izštukojis, ja, un viņš kaut kā, kā savu plānu mēģinātu bīdīt cauri. Nav. Pilnīgi nav. Sākot no tā brīža, kā viņi tiek atvesti, nu, kā šie gūstekņi, kā mēs jau iepriekšējos raidījumos runājām, ja, tad viņas ievietos trīs gadiem, kad uh, mācību iestādē, kur viņam cenšas izskalot smadzenes. Ja. Tur vispār no tā viņa plāna tur, nu, nepaliek nekas. Tev, tu tiec iznīcināts. Ja? Un, nu, tas ir tas, ko šobrīd arī dara nu, to, ko mēs kā ticīgie saucam par pasauli. Ja? Kad eh, tev tiek izskalotas smadzenes, tevī tiek ielika kaut kāda informācija, ka tu vienā brīdī nu, tu saproti, ka pēc um, nu, dzimuma kā, tu esi vīrietis, bet pēkšņi tev sākās kaut kādas sajūtas, ka tu varbūt tās esi cits dzimums, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Ja? Nu, bet tas, tas ir skarbi un briesmīgi. Ja? Un tas, ir, tas ir tikai tāpēc, ka ir kaut kur. Mm, nu, attālināšanās no Dieva, vai arī tad, tas mēģinājums tiek darīts, ja, tā kā Daniela gadījumā. Uh, uh, es jau minēju, varu patīt atpakaļ, pasīties kādus raidījumus, kad mēs iesākām par Danielu runāt, ka, ko nozīmē vārds Daniels no ebreju valodas, un pēc tam, kad viņam, uh, viņš ir šajā te, gūstā, tad, tad, tad viņam tiek nomainīts uh, Eh, vārds noteikts uz Belcāzārs vai vēl kaut kas tamlīdzīgs tur bija. Un liekas, pagaidi, kas tas tāds vispār bija? K kāpēc tā? Nu, tur tāpēc, kad eh, vietējais, kā sacīt, elks, pie kā viņi tā sacīt, pieturās un kas tiek pielūgts, ir tas un tas. Jā. Un eh, vēl tas vārds nozīmē to, ka viņš ir vietējā ķēniņa, tā kā nu, labā roka, jeb, nu, ja vajag izsūtāmais puika, ja vajag vēl kaut kas un tā tālāk. Jā. Un, um, kaut kā tu saka, Daniels neapvainojās par to. Daniels pie tā nepieķerās, jo viņš zina, kas viņš ir viņa dieva, dzīvā dieva acīs. Ja? Un, uh, viņa vārds no ebreju valodas, ja es pareizi šobrīd atceros, nozīmēja Dievs ir mans tiesnesis. Latviešu valodā tā tas mhm. varētu skanēt. Ja? Dievs ir mans tiesnesis, tas, kurš ir Uh, iztiesā tas, kurš pārbauda, tas, kurš zina manu sirdi, tas, kurš zina manu situāciju un visas šīs lietas. Un es gribētu, ka tik tiešām, darbie klausītāji, nu, katra mūsu uh, sirsniņā būtu šis te, ka Dievs ir mans tiesnesis. Viņš iztiesā, un nevis es ar saviem plāniem, savām emocijām, sajūtām tagad kaut kur ļaušos stūrēties, uh, bet, bet Dievs būs tas, kurš mūs vadīs. Uh, Darbie draugi, es aicinu, mēs šobrīd ejam muzikālā pauzē, un pēc tam atkal turpinām. thank you Jā, draugi, esam atpakaļ pēc vienas uh, jēstres, uh, kā kāds raksta, diska, disharmoniskās dziesmas. Uh, es teiktu tā, mm, bet tas ir mans personīgs viedoklis. Nevienam neko neuzspiež. Pirmkārt, es uh, ceru un ticu, ka jūs dzirdējāt to, ko šī dziesma izteica. Kādu katru dienu es esmu svētīts. Katru dienu es esmu svētīts no Dieva. Uh, Un te ir runa nevis par kaut kādu dievu, te ir runa par radītāju, par visu vareno trīsvienīgo dievu. Uh, tad nākošais solis, ar kādiem instrumentiem mēs viņu slavējam, pagodinām, es to atstāšu katra personīgā ziņā. Jo kādiem varbūt ir bungas, kādiem varbūt ir ģitāra, kādam varbūt tās ir ērģeles, kādam varbūt vispār nekā nav no tā visa. Bet uh, paldies! Paldies, ka jūs klausāties, paldies, ka jūs esat aktīvi un slavu Dievam. Un es ceru, ka eh, tā galvenā mūsu doma, ko mēs šodien ar Lauru cenšamies aiznest par uh, vīriem, par cilvēkiem, vienalga, vai tas būtu vīrietis vai sieviete, ja šī gadījumā, kas ir mums katram ir ietekme. Mums katram ir ietekme uz mūsu apkārtējo vidi. Jautājums, kāda ir šī ietekme? Uh, kā mēs ietekmējam cilvēkus. Ja, šī ietekme ir vienmēr, un viņai vienmēr ir jābūt balstītai tikai un vienīgi Dievā, Dieva vārdā, Dieva mīlestībā, Viņa garā. Un tas, par ko mēs šobrīd runājam, un šo, šodien noslēdzam, tā ir tēma par Danielu. Ja, kad, lasi, lūdz, pārdomā, iedziļinies Daniela grāmatā, lai Dievs tev atver vaļā lietas, eh, kāpēc. Tā grāmata ir vispār uzrakstīta, kāpēc viņa ir Bībelē, kāpēc šeit ir minēts šis vīrs Daniels, kāpēc ir minēti viņa draugi, kāpēc ir minēti visi šie ķēniņi, eh, kuriem liekas, nu, neviens nevar pretī stāties. Viņš kā buldozers iet, viņš eh, nu, tur var pavēlēt un nogalināt tur tūkstošiem cilvēku. Viņš tur pakļauj eh, valstis un valstiņas, ja, un nu, nekas, nekas nenotiek. Un pienāk viens brīdis, kad uh, Dievs uz šiem cilvēkiem runā, uz šiem ķēniņiem, izmanto Danielu, izmanto sapņus, izmanto vēl kādas lietas. Un Dievs izdara tā, ka Daniels ir vienīgais, kurš var izskaidrot šīs lietas. Uh, Un tā viņš pieskarās šiem visu varenajiem it kā cilvēkiem šeit virs zemes. Un šie cilvēki gala rezultātā viņi zemojās Dievu priekšā. Un neatceros, kurš no šiem ķēniņiem, jā, ko mēs ar Lauru arī teicām, pārunājām, kad uh, Dievs viņam brīdināja, viņam teica, jā, bija šis tes, uh, sapnis atkal. Un Daniels iztūkoja, viņš teica, jā, ķēniņ, tas ir par tevīm. Uh, Un, ja tu tā turpināsi, kā tu savā galvā esi iedomājies, eh, pau, pašpaaugstināties un tā tālāk, tad vienā brīdī Dievs tevi pazemos tā, ka tu būsi līdzīgs lopam. Tu pārtiksi no zāles, eh, tu mazgāsies lietu, un visas šīs lietas būs. Ja? Izlasiet, izlasiet Daniela grāmatā, tur ir tādas lietiņas iekšā. Un tas nepaklausījās tas vīrs. Un noliktā laikā, ja ar viņu notiek tas, ka viņš vienkārši varētu teikt, sajūg prātā, viņa galvenieki paskatās, ej, galīgi vīriņš nojūtas. Ja? Nu, ko darām? Ievietojam tur pie lopiem, ja? aizgaldā. Un atkal paiet kāds laiks, ko Dievs bija atklājis Danielam, un kad uh, Dievs apžēlojās par šo cilvēku, un varētu teikt, ka atvēra viņam saprāšanu, un viņš sauc uz Dievu, un Dievs viņu atjauno. Un tad viņš atzīst, jā, es biju iedomājies, ka neskastējies esmu virs zemes, jā, es te visu varu pavēlēt un rīkoties, bet nē, bet pāri visam ir Dievs. Un par to ir tēma Dānijas grāmatā, gan pie lielām, gan pie mazām lietām. Tev vēl lietas ir. Jā, un uh, viena lieta, ko mēs vīri varam mācīties no šī te, kad uh, Daniels redz dažādus, eh, dažādas dzīves, dažādus cilvēkus sev apkārt, bet tas, kas ir īpaši, ir tas, ka Daniels savas attiecības ar Dievu veido balstoties uz savu pieredzi, nevis balstoties uz to, ko viņš apkārt redz. Un man liekas, ka vīri šodien mums ir jābūt uzmanīgam tieši ar to pašu, ka mēs mūsu attiecības ar Dievu veidojam īpaši tā, kā mēs viņus izjūtam, un nevis mēs skatāmies no tā, kā citi dara. Kad mums ir mūsu veids, kā mēs Dievam tuvojamies, un katram viņš ir savādāks, un katram viņš ir īpašs, un Dievs uz mums katru īpaši runā, īpašā veidā. Un uh, Daniela grāmatā arī ir citi, kas ir paaugstinājušies, un tur uh, Daniels arī varētu būt eh, skumjš vai sadusmoties par to, ka viņam neiet tā, kā tiem iet, un vēl kaut ko, un tad priekš kam Dievs, kur tu, tu esi, un vispārējais, kas ir vēl uzbrukums, lai tevi no Dieva dabūtu tālāk nost. Un es uzmanīgi savā dzīvē, vai tu neesi turpat, vai arī tu esi tāds, mans Dievs, tu esi dzīves Dievs manā dzīvē, un tu dzīvi strādā manā dzīvē, un man ir ar tevi individuāls attiecības, kur pārējie viņas nevar ietekmēt – un tas ir kas īpašs, kas mums ir starp tevi un mani, un kā ir citiem, lai ir tā, kā viņiem ir. Un uh, tu mani svētīsi ar to, ko es varu baudīt un ko es šodien varu darīt. Un tas ir tas, ko no Daniela, man liekas, labi var mācīties, ka tie apkārtēji apstākļi, kas viņam ir, tie neietekmē tuvumu ar Dievu, kas viņam ir. Un redz, eh, mums jau arī tieši tāpat mēs varētu teikt, ka mums aizņemta dzīve, un mums tur ģimene, un mums tur jārūpējās, un mums tur darbs, un mums tur skriešanas, un mums tur nogurums, un mums tur vēl kaut kas, un nav laika ar Dievu parunāt. Patiesībā tā ir liela bīstamība, kurā vēlns tev grib ievilkt, un vēlns tevi apmānīts ar to, ka viņš tevi rada aizņemtību tik lielu, ka tev nav laika pavadīt kopā un būt tajās attiecībās ar Dievu, kurš tev var dot izrāvienu ārā no tās situācijas. Un man liekas, ka tur mums jābūt arī izvērtēšanā un tajā uzmanībā, vai mēs nepazaudējam kaut ko tas, kurš, ko mēs ar Dievu kādreiz esam baudījuši, ko mēs vairs nebaudam, kur vēlns ir ielavies pa vidu. Kur mums jābūt tenī lūkšanā, Dievs uzrāda, ja kaut kas ir starp tevi un mani pa vidu iegājis, dod man tās acis redzēt, lai to varētu izņemt ārā, lai es tam neskrietu pakaļ un nekalpot, bet meklēt tuvību ar tevi. Un Daniels ir labs piemērs, ka viņam, viņš ir tajā sirds skaidrībā, viņam ir tas iedots, bet mums domājot par šodienu un par to dinamisko dzīvi un par tām visām lietām, ka mēs esam uzmanīgi, ka mēs neiekrītam tajā grāvī un kad mēs esam tajās īpašās attiecībās, kurās Dievs var atklāt, jo Jo Daniels reāli visas tās lietas, ko tu teici, ko viņš sāpņus redz, var izskaidrot, no kurienes viņa nāk? No Dieva. Viņa gadījumā no Dieva. Tieši Jā, tā. tieši mm. tā. Mhm. Un šodien atbildes tās, kas man un tev un vīri ir vajadzīgs mums, nāk no Dieva. Un tas nozīmē, tas ir tas, kur mums ir jābūt tanī meklēšanā, tajā izsalkumā par to, ka ne mēs paši, bet Dievs dod to atbildi. Un ja man tā atbildi būs lūkšanās jāmeklē stundu ceļiem, Dievs, es esmu gatavs tā darīt. Un man liekas, tur tas, tur tas Dāvida piemērs liekas, ir ļoti spēcīgs caur to lūkšanas prizmu, caur to meklēšanu un skatīšanu. Un, um, tā ir vēl viena šķautne, ko mēs, man liekas, spēcīgi varam no viņa mācīties. Jā, un redzi, atšķir vaļā desmito nodaļu. Tad mēs bišķiņ, bišķiņ pieskarsimies, <laughs> turpināsim pieskarties pie šī Daniela attiecībām ar Dievu, pie lūkšanas, pie šīs situācijas. Un, um, Uh, sept, no 17. pānta bija uz priekšu. Un uh, kā tāds mana kunga niecīgais kalps, lai runā ar tik augstu kungu. Šeit šis te piedzīvojums Danielam, ja? pārdzīvojums, pārdabiskais. Man galīgi pietrūkst spēka, un pat elpa man aizrāvās. Tātad ir šī tik spēcīga satikšanās ar Dievu, ja? ar Dievu visu varenību un visu notikumu. Un 18. tāda Tad tas, kas izskatījās kā cilvēks, aizskāra mani vēlreiz un piešķīra man jaunu spēku, un teica man: Nebīsties, mans ļoti mīļais vīrs, miers, lai ir ar tevi, ņemies drošu prātu, jā, drošu prātu ņemies un esi stiprs. Un, um, Es domāju, ka kaut kādas līdzīgas vārdus mēs varam arī atrast uh, jaunajā derībā, vai ne? Uh, Eh, kad um, es šo esmu sev speciāli pastrīpojis 19. un teica man, un um, ja tev arī tāpat kā mūsu ar Laura ir šīs te attiecības ar Dievu, personīgās attiecības ar Dievu, ka mēs esam pateikuši, jā, kungs, ņem manu dzīvi, izdari ar šo dzīvi to, ko tu gribi. Un paldies Tev, Tēvs, ka mums ir Kristus prāts, līdz ar to mēs varam uh, sadzirdēt, mēs varam saprast tieši tāpat kā Daniels. Viņam, var teikt, bija Kristus prāts, tāpēc viņš arī saprata un izprata. Un viņam bija pareiza šī komunikācija, viņam bija pareiza vēršanās. Es tev saku, dārgais klausītāj, paņem šo pierakstu sev ja, un lūdzies ar šo vietu. Ja, un saņem iedrošinājumu. Dievs šobrīd saka tev, nebīsties, mans ļoti mīļais vīrs, nebīsties. Miers lai ir ar tevi. Ebreju valodā šeit ir šalom. Tas ir veselums, veselība, sakārtotība, tāda veida dievišķais miers. Ja? Ņemies drošu prātu, jā, drošu prātu ņemies un esi stiprs. Darbie draugi, dažas minūtes, un mēs jau noslēgsim šo raidījumu. Viņš patiešām ir dinamiski steidzies uz priekšu. Es domāju, ka mēs katrs viens varam kādas lietas šodien atkal pārdomāt un paņemt. Un varbūt tās viss šis raidījums bija tā tāds maziņš sinepju graudiņš no visa tā, ko Dievs tev, draugs, grib iedot. Tād, um, lai tas tā būtu. Jā, un man liekas, ka um, tā ir tā mūsu attieksme tajā kopskatā, ko mēs varam uh, meklēt vīri, ir tas, ka uh, Tad, kad mēs lasām Bībeli, ka pirms tam mēs pielūdzam un sakam, Dievs atklāja man, ko tu gribi man teikt. Un īpaši Dievs uz katru runā tas, kas mums ir jāredz, tas, kas mums ir jāzina, tas, kas mūs veido līdzīgākus, ja mēs vien paliekam uzticami. Daniels bija uzticams. No mums prasa tieši to pašu šodien, lai mēs esam uzticami, lai mēs meklētu viņu, lai mēs meklētu, kā kalpot viņam, un tad no tā mēs arī varam baudīt svētības. Un tas arī ir, man liekas, ka tāda viena no lietām, ko mēs no Daniela mums vajadzētu paņemt, ir uzticamība, ka mēs ejam. Un vēl viena lieta, man liekas, kas ir, ka Daniels nepieliek no sevis klāt neko, tik cik Dievs atklāja, tik viņš arī pasaka. Un man liekas, arī to, tajā mums jābūt ļoti vīru uzmanīgi, ka mēs paši nepieliekam klāt no sevis – bet ka tik cik mums Dievs lūkšanā ir atklājis, tik cik mums viņš ir pateicis, ar to mums pietiek, jo Dievs mums atklāja pietiekam daudz, cik mums vajag zināt, un mums nevajag no sevis pielikt klāt papildus piedomāt, mums vajag dzīvot ar to, ko viņš atklāja, un jau uzreiz nav skaidrs, kas tas tāds būs. Kaut kāda nāks situācijas un apstākļi, un mēs sapratīsim, kāpēc Dievs to runāja, kāpēc Dievs to teica. Daniels to varēja caur sapņiem. Mēs varam tieši tāpat caur dažādām dzīves situācijām – ieraudzīt, kāpēc Dievs teica šo vai to vai vēl kaut ko, nepieliekot neko klāt. Un lai tas arī pavada tas pāri visam, kas ir esi šodien uzticams savā ticībā uz Dievu, ko Dievs tev ir aizskāris kaut kad tavā dzīvē, un ja tu arī esi tajā situācijā, kur tu vēl esi ticības ceļu sākumā, tad lūdz par to, lai Dievs dod tev vairāk iesakņoties viņā, lai tu vari baudīt no viņa, jo viņš to, ko ir paredzējis, tas ir, kas patiesi labs un svētīgs tev un taviem apkārtējiem. Jā, draugi. Tie būtu mūsu novēlējumi ar Lauri. Vīri, turamies kā vīri, stāvam stipri Dieva vārdā un katrs savā vietā. Un lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.